Negaiss Reiz kāds turīgs laulāts pāris no Kalkutas lielā kuģī ceļoja uz Eiropu. Pēc dažām dienām pēkšņi izcēlās negaiss un sākās stipras lietus gāzes. Nogrima daudzas mazās laivas. Kuģa pasažieri sacēla paniku, jo likās nebija ne mazāko izredžu, ka viņi paglāpsies no nenovēršamās bojājas. Sieva teica vīram, visi raud, jo zina, mums varbūt ir atlicis dzīvot tikai dažas minūtes. Kāpēc tu esi tik mierīgs un kluss? Vai tu nemaz neraidzējies un neuztraucies? Vai tu nedomā, ka pēc dažām minūtēm mirsim? Kāpēc tu klusē? To dzirdējis vīrs izņēma no kabatas pistoli un notēmēja uz sievu. Sieva teica, vai esi jucis? Ko tu dari? Nav īstais laiks jokot. Vīrs plati pasmaidīja un teica, redzi nu, tu zini, ka es, tavs vīrs, tavs mīļotais tēmēju uz tevi ar pistoli. Tu labi zini, ka es tevi nenogalināšu, jo ļoti mīlu. Dievs, visa labā radītājs, ir bez gala līdzcietīgāks par mani un par to, cik līdzcietīgs es jebkad spēšu būt. Mēs visi esam viņa bērni. Vai tu tiešām domā, ka viņš ļaus – lai aizejam bojā, vai pats mūs iznīcinās? Ja es nespēju tevi nogalināt savas cilvēciskās mīlestības dēļ, kā nogalināt varēs Dievs? Viņš bez gala mīl savus bērnus. Mēs nezinām un nekad neuzzināsim, kā viņa mīlestība un līdzcietība plūst mūsos un caur mums. Lai piepildās Dieva griba tā, kā Dievs to vēlas. Šodien būsim vērotāji, bet rīt – piedalīsimies viņa kosmiskās gribas īstenošanā. Negaiss spēja norima, un viss kļuva mierīgs un kluss. Sieva bija ļoti lepna par sava vīra gudrību.